Thank you. Arratxalde eta bere alaxe abiatzen gira gure gaurko mintzalekuan bake prozesua eskualerian eta presuen egoera. Jonden orte ondarean beraz izan zen lusoko gertakaria eta hortik landa ere desarmatzia egin zuen eta erakundeak. Horritu behar da, jadanik duela sei urte eta erakundeak haieteko deklarapenen ondotik deliberatu zuela ofizialki beraz beren ekintz, armatu guzien gelditzia. Geroztik, Urratz zonbait eginak izan dira, gehienak, alde bakarrekoak, eskualeritik eh, beretik, eta espainol eta frantses estadoen aldetik, gauzak frango luziak izan dira mugitzeko, mugitzen direlarik. Beste urratz bat, egina izan da beraz luosoko gertakaritik landa, eta ekintza hori burutu dutenek eh, hori itzemana zuten, orai presoeri buruz beharko zela ondoko urratza egin. Hori da, beraz, eginen dena eta egiten ari dena, abenduaren bederatzean itzordua emana da Parisen, eta preseski hori aipatzeko, aipatzeko zert egoeran giren gaur egun, gurekin ditugu hainbat eh, ordezkari, Benzan Bru deputatua eta Max Brisson senataria, Peio Etxeverri haintxart beraz eh, hor beriki plazaratu den liburu baten berri emanen daukuna, Gabi Mueska preso oia, Michel Berroko irriguen, beriziki beraz lusuko ekintza hortan parte hartu zuena, bake gilea, bai eta ere, Lucien Betbeder, haute txien eh, beraz eh, elkartearen presidenta dena, eta Anaiz eh, Funosaz, beraz, agatsaldeon zueri. Arratxalde Michel. Arratxalde hona, Naiza. Arratxalde Eta beraz, guera, aipa dezagun, guai, izizte, eh, beraz, egun horren prestatzen eta bilkura publiko frango eginak izan dira, eskualerian berian, baita ere eh, eskualeritik eh, kanpo Frantzian eta gurei Parixen. Michel Berroko, ordeon hori erganazinuten egin entzela, ondoko huratxa, prestatzen ari da, zuek eh, pentsatu bezala, oi hartzun ukaiten du, preseski, zuek finkatu duzuen uh, eh, itzordu honek? Eh? Ba, uh, <clears throat> uste dut uh, hartzuna baduela eta eta gauzak mugitzen direla, edo zuen gixaz uh, eta zortzia, armagabetziak, aldatu, aldatu du panorama guzia, aldatu du paisaia. Euskal Herritik uh, joan den ustailan izan ginen delegazio zabal bat uh, pariserat, eh, talde parlamentarioen ikusteko, elekatzeko, esplikatzeko, asamlada nazionalean, uh, eskubideen, defentsan, berezito diren talde edo ikiturek iran hitz egiteko, eta uh, eh, baitez bada justizia ministeritzarek ilan. Eta senditu ginduen orduan, uh, sobera sartu gabe seetasunetan, eh, uh, baina senditu ginduen beste ikuspegi bat zutela eskolegeri buruz, senditu ginduen eientzat ere uh, uh, garaia zela behar ba mugitzeko, azteko ahma gabetziak aldatu zuela gauza, eta geroztik izan du dugu lan bilkura bat eh, justizia ministeritzarekin lan, eta egia da erraiten dugu, uh, <laughs> da hori eh, hasi eratik baina erraiten dugu, eta orai presoak eta mailortan, hortan uh, bat dira anitzen nibel, mementoan giren nibela da, uh, salbu neuriak, uh, Baztertzea behin betikotz eh, bigarren gaztigu edo hirugarren gaztigu horiek, baztertzea eh, hortaz konkretuki esolasean, ahalaz egitura batek ilan, edo egitarau batek ilan, eta hala, orduan uh, mementuan egia erran uh, eh, alako sendimendu batzu bat ditugu, uh, alditugunak positiboak direla, edo baikorak, uh, baina uh, sendimenduak bizitzeko behar dute hasi eta hasi behar bat dira, behar dira, erabaki konkretuak, horren keinu bat izan da eh, berriki hor, eh, DPS estatuto batzu eh, kenduak izan baitira, behin bakarrik da seinale bat, erakusten duena, behar bat bidea egiteko pres direla, behin ikuk nahi dugu antzatzea fite, eta gauza konkretuen inguruan, ena, bon, Asumitua da poderearen aldetik ere, eh, erikagizketa hori, eh, ez da sekretuan egiten, asumitzen du, Eh, erran zauku eh, gurekilan hitz egiten duenak baduela eta lendakaritza eta lehen ministroaren eh, ingurukoen babesa, eta beraz eh, badu alako kuadro serios, ofizial bat, eta asumitu bat, agian oai markatuko dugu bide hori albezen fite. Anaiz funuza, zu Parisetik ari zira, Parisen eh, zira, hor badu zo maitegun eh, dia da, eta bon, haintzinatzen uh, eh, ari dea preseski uh, buruzko ikus aldatzen ari dea, eta ikus moldea hor bake prozesuak baduela garrantzia bat, eta zerbait egin behar dela alde hortatik frantzaz gobernuen partetik, eta uh, zesen ditzen duzu Parisen, gauzak aldatzen ari dira? Uh, espirituak aldatzen ari direla ukaizina da eta ia da apiraren sortziko uh, eh, egunak, maiz eta bon, lusotik datorren, baina uh, du uh, eh, ala ere uh, aldaketa bat emaitearena hainbat uh, nuke erakundean baitan, ala uh, autetxi uh, frantsesen baitan eta ulermen uh, bat ere eta nik rango nuke uh, gehiago ebe eh, onarpen bat eta onarpena dena, e, bat e, badela, gatazka horrek ondorioak sortu dituela, ondorio horien barne dela presoen gaia, eta orduan e, bezala eta orduan Frantses gobernuak baduela bere ekarpena egiteko, eta ez ez alak eta dakigunean lulxo lurso arte geienen gehienen iritzia zela, edo zen isaz bakaja da uh, Espainiarena eh, eta uh, eta espainolek dute hori konpondu behar. Orduan lortu dugu hainbat espiritutan hori aldatzen eta eta egiten aldugu eh, lortu den uh, zerrenda eta hainiztasun hori datu jela ere uh, ulegmen hortatik. Mhm. Gaur egun, beraz, segitzen dituzu hor antolatzen ari diren eh, gauzak hor Parisen eta martxa ere izanen da istantian. Eh, mementoan, zertan ziste ze, zer giro da? Be, giro da, bo girea egia eh, jaiteko hamar mila detaileetan sartuak, eh? Be, gauza initz pentsatzeko, uh, eskualegitik kanpoa digira, uh, eh, girua geopolita, zenta bide lagunak baditugu, uh, eh, jende alainan, eh, Parixen gaindi, egunero, egunero, jende batek uh, ere felan egunak, pausatiak, uh, Be, egun horien ahakastarako eta egia da giro be, politan emaiten ari dela hor, baina ba, lanean kajaskan uh, eta segitzen uh, alde teknikoa johatzen eta atxikimenduak uh, lan zen ere bederatzia arte. Ordean, erran behar da, beraz, atxikimendua, beraz, agertzen dela eskolegitik kanpo. Eskolegian berian ere, eh, bon, espalidanik funtsian ikusten dugu, tendentzia politiko agunt ezberdinetako jendeak ere, bateratzen direla, olako eh, mugimendu batian, eh, bai bake prozesoren alde, eta gaur egun, beraz, presuen egoera, beraz, aldatzeko. nous savons euh, tout le travail de retournement qui est fait grâce à euh, la conférence d'Aïté, euh, la déclaration d'Aïté de Donostia en 2011, et grâce à cette volonté de théâtre d'abord de cesser les actions violentes, ensuite d'accepter de remettre les armes et de dévoiler les caches aux artisans de la paix, dont il faut saluer d'ailleurs le travail euh, qui a été fait à la place malheureusement des États. Et il faut leur rendre hommage pour euh, cette avancée considérable, parce que c'est quand même à partir de ce qui s'est passé à l'Ossoa, puis à Bayonne, que tout cela peut se construire aujourd'hui. Et nous avons actuellement la chance d'avoir un gouvernement qui est très attentif à cette question. Je peux vous dire que, euh, très honnêtement, nous sommes satisfaits des, du dialogue euh, qui a été ouvert avec euh, la déléguée de la garde des Sceaux. Elle nous a d'ailleurs, à notre demande, donné quelques signes qui sont sans doute insuffisants, mais que nous souhaitions avant le 9 décembre. C'est d'abord le fait que cette DPS euh, soit maintenant régime normal, et c'est aussi le transfert euh, d'un détenu de Fleury-Mérogis à Mont-de-Marsan. Alors, pour répondre à votre question, oui, j'ai euh, visité la prison de Mont-de-Marsan et oui, je vous confirme que la directrice et la directrice adjointe m'ont rappelé qu'il y avait une cinquantaine de places disponibles dans cet établissement pénitentiaire. La question, c'est que la chose ne peut pas être réglée par décret, euh, ce sont des situations individuelles qu'il faut examiner au cas par cas. Euh, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un rythme, un rythme euh, d'engagement de la part du gouvernement pour que progressivement, mais le plus rapidement possible, les cas soient réglés et surtout les cas les plus criants. Lucien Medbezer, beraz, eh, horren zuten dugu, e, bai, Benzamru deputatua, badakigu senata, senatoreak ere hor direla, istantian eh, Max Brisson ere entzunen dugu, autetxiak numrean ere mobilizatzen ari dira, hemen Ipar Eskualerian ikusi dugu, eta hortazu hartu gira, jonen larun batean, egin duzuen prentsa horrekoan, autetxian biltzarako president bezala, senditzen duzu, prezeski, hemengo autetxiak sensible direla, e, Euskal gai uh, hori? ba, ise gor behiet. Dila urte bat, ono horroita uh, arazten, uh, ginen, uh, nola gure biltzar nausien, nahi ginuen uh, aipatu, preseski presuen egoera, uh, anaiz moza, eta gabi muskaikin, eta zer, uh, zer karkuletan izan ginen, eta uh, ono dila urtea uh, gai hori minberazen goen artean. Eta hale egin dugu, Eta ez gera trompatu gero, handin ba, bezala e. Bruk, hor, äh, uh, iziarriko abiadura antzamendia hartu du, behaz äh, delako, uh, äh, bake prozesu horrek, uh, luo sotik landa, baionatik, baionako desermatze eguna horren hortik landa, eta horrek zinez, bon, eta urruno joanez, aieteko, e, e, e, eta mm, aieteko, itzarmen hori, eh? pasatu eta, en ustuko hor, uh, mm, um, ba, eskoleriko haute txen buru inguruan, eben, eh, gai hori arrunt sartu da, eta konturatu dira, ebe uh, ohartu dira behartzela uh, eh, zinez gai hortan sartu jadanik informatu eta hori zen gure, gure helburua eta bai uh, zinez uh, ikusi dugu lusutik landa ze, uh, ze izenpedoren biltzea egin den, uh, sehi hon bat eta orain uh, mila goiti, beraz Hor, eh, zinez, uh, eh, moimendu eder bat eta kontzientizazio eh, eta manera aidela zinez plantatzen eskolegian. Hora, beraz, autetxi hainitz sinatzaileetan eta benzan bruk ere horretarazten dauku zoin diren oraino beharrak presoen inguruan. Je pense en particulier à quelqu'un euh, de lanne qui a une, Euh, sclérose en plaques. Je pense aussi à Lannemezan, un détenu qui est dans sa 28e année de détention. Je pense aussi à ceux qui demandent des euh, mesures de liberté conditionnelle qu'ils obtiennent du juge d'application des peines et qui se le voient refuser sur intervention du, parquet euh, antiterroriste. Nous avons dit qu'il faut changer les choses et qu'il faut tenir compte de cette marche en faveur de la liberté vers l'apaisement définitif au Pays basque et que par conséquent, cette évolution que l'on constate et qui est vérifiée, eh bien, elle doit porter ses fruits et elle doit modifier le comportement des juges, des magistrats et du pouvoir politique en France. Michel, beraz, eh, gauzak egiten ari dira, eh? ojo, azteko mobilizazioen aldetik ikusten dugu, beraz, eh, jende hainitz ari direla biltzen, gai horren inguruan, oraino podere eh, politikoaren aldetik, badira, urratxak egiteko erran dugu, beraz, gauza zonbait eginak izan direla, segitu dituzu bilkurak ere, funtsean, ministeritzan egiten direnak, eta hor, behar dira pausoak egin, zenitzen duzu, manera, badela, preseski, gauzak haintzina joan diten egiazki, hor aipatzen zen eh, gauzak planifikatu behar zirela eta, eta konkretuki, beraz, denboran ere ikusi ze urratz emanen diren. Bai, bon, eh, galdera biziki zaila da, zenta eh, momentuan uh, erre postua da uh, dukun sendimenduaren erre postua bezik ez dugu emaiten al, sendimendu hori partekatua dugu, hor eh, delegazioa anitza da, uh, eta adibidez azken aldean bilkuratik atera girelarik, hafen bilkaren bilkura zen, eh? atera girelarik bilkuratik, eh, lehen reakzioa ukanduku, eh, Uh, ala, guai sartua gira mamian, guai sartua gira ez gira inguruan ari eh, inguruka eta uh, ideien inguruan edo printzipen inguruan sartua gira mamian. Ala, sentimendu hori bagindien, sartua gira mamian egan nahi du uh, uh, konkretuetan ari garela, uh, errate konkretuetaz, eta nola, nola ororen buru... Eh, presoer eh, normalizatu beren uh, eh, karzelako baldintzak. Hori eh? da lehen urras batean gira, gero eta horiko da beste beti egana da eta eta autetxiek, eta Euskal Elkargoko autetxiek hau batez bozkatu dute, uh, presoen baldintzak, salbu espeneko baldintza horiek uh, urbilketa eri, eri behar direla albezain fite, eh, presoeri buruzko konponbide orokor baten bahnen. Eh? Egan er nahi behita, behar da presoen realitatea legearen bahne ezari, guai legez kanpo baita, eta gero behar da legea adaptatu bake prozesu bati konflikto guzitarik ateratzen egiten den bezala. E, legearen adaptazioa da, gero beste uxatza etorriko dena, baina momentuan, uh, eh, uh, salbo espen neuretaz ba, Baginduen, beha, untxalaz behar ginduen, abenduaren bederatzi hau beno lehenago e, beste bilkura bat, laneko bilkura bat, eta egin hor nahi dugu, uh, hala ere uh, gauza konkretu zerbait, uh, bon, bigarren bilkura, abenduen behar itzin ez da izanen bilkura hori, eh, hor gira, bezperan gira, Harremana bada beti, eta erran dauku, bon, ez dela behatzea itzin izaiten alko, baina urte ondara itzin izanen dela. Bon, afera, afera, afera, ez dakiten hori mena haria hor da, haria bizirik da, eh, eta, eta ez da bakarrik, ez gira bakarrik eh, gu hemen bakarrik gile edo hemengo delegazio bat, bada mugimendu orokor bat, eta eskoleria gainditzen duena, nire ustez, bi, uh, bi indar baditugu gure alde, agian aski izanen da, edo ez dakit, baina Euskal Herrian, aipatu dugu, Euskal Herrian den anistasuna eta elgar e, iritzi ezberdineko autetxeak elgarrekin izaitia, eta beste anistasun bat da instituzioa eta jendartea elgarrekin hartzea, eh, eskual elkargoa eta jendartea, eh, elgarrekin, elgar osatzea, elgar indartzea, Hori, hori bizik importanta da, eta gero gure arrazoiak Euskal Herriko muga pasatua duela. E, eta anitz aldiz eta sobera luzaz, eta ono ere so, ono sobera aldiz, baina eskolegiko gaiak gelditzen dira eskolegian, inguruan balitz pareta bat bezala, eta kanputik eh, ez gehituzte ulertzen, ez gehituzte entzuten, berba ez dakiku esplikatzen, denak badira, eh, ez da alde batean beti gutxa. Baina oraikoan, Luso hori esker eta apilain zortziari esker, baina beste iz gauzari esker ere, lehenago abiatuak, aieteri esker ere, partikulazki. Eh, Euskal Herriko muga pasatua dira. Bada eh, jendea, eh, eh, jende ezberdinak, hor posizionatzen dina sustengoak hartzen dutenak, mugitzen direnak, mezuak pasatzen dituztenak, eta adibide bat da azken adibide, Pariseko kontseilua. Eh, ez da simbolikoa, gauza importante bat da, Parise bere onerako eta bere txarrerako, Parise opinionea egiten duen eh, makina handi bat da. Bai. Eh, poderearen gunea da, baina opinionearen gunea ere. Eta orduan, anitzaldiz, horren kontrak gira, hori eh, anitzaldiz soportatu behar baitugu edo jasan. Baina Pariseko uh, eh, kontsiloak hau batez sustengoa ekartzea gure gaiari, presoen gaiari eta larun bateko elkarretaratzeari, zerbete signifikatzen du, zerbeten semboloa da. Eta beraz, eh, hori guziek elgar, elgar osatzen dute, eta eh, giro horrek uh, eh, nunbait markatzen du ministeritza, eta ministeritza eginen dituen urratxak markatuko du giroa, eta beti erten du, talako mogimendu interaktibo batean gira. Eta interaktibo mogimendu hori zentsu onerat baldin badoa, uh, ne ustez, esperantza izan behar dugu. Baina, eta hortan bukatuko dut, behiz gauza bera eranez, gauza konkretuak behar dira. Gauza konkretuak behar dira, uh, eta albezain uh, eh, fite, bon, den denbora beti gauza errelatiboa da, erraiten dauku gure interlokudoreak, eh, e, utzazie denbora, demorari eh, ez da ez dira egunetik biamunat egiten ala, onartzen dugu, beren horreit dugu, ere aniz denbora pasatu dela, aniz denbora galdu dela, eta denbora konda dela, eta denbora gure, gure e, dosieraren elementoetarik bat denbora da. Ordeon, sustengoa, bai, eskualerritik kanpo eta guaitan aipatzen ginuen eh, Pariseko kontseiluak, horbitzen dituenak eh, erriko kontseiluak eta departamentuko kontseiluak, hau batez eh, izenpetu duela. Eta ere, hor, ikusi dugu, e, Frantzia aldeko, beraz, hainbat, ba, autetxi, baina nere intelektual eta e, artistak eta mm, ezagun eh, zonbait, eh? egun bat orotarat sinatu dutela preseski eh, bake prozesuaren aldeko eta manifestaldiaren aldeko dei bat anaiz hor ikusten dugu eh, justengu horrek ba duela, eh, ba eh, duela garantzia bat dudari gabe, baina eh, hedadura bat hor alderdi, alderdi bat baino gehiago eta alderdi eta ikampo ere bon, beste presuna batzu ere unkituak direla eta presuna juriek implikatzen hasten direla. Hori ere, e, bon, ez, ez da berri berria, zeren eta jan ikusi ginituen, baina hori azkartzen ari da. Be, bai, eh, kusut, uh, eh, Michelek egan bezala, Parisen opinionia egiten da, eta eta da azken urtetako lana, hortan izan dela nola egin, bake prozesuaren aldeko iritzi uh, kogente baten hedatzea, baitakigu... Eh, lobi lan hori uh, dela uh, eh, jagerak alda arazteko, ulegmena aintzinarazteko eta batez ere poderearen gainean eragiteko beraz da zentzu hortan uh, konten dira lortu den uh, emaitza zenta uh, ala azuke jamezala joiten da haute edo eragile politikoetatik uh, Eh, intelektual, uh, antzerkilari, sinema egiletara, eta, eh, eta non baitez, guk uh, irudikatzen dugun jendarte zabal horren uh, uh, espektroa lortu, lortzea, lortu dugu eta, eta funtsezkoa zen uh, abenduaren beratziko deialdi horren ere uh, impactorako. Eta horgunako joanez, e, eh, Bruselarrat ere egina izan da urratxa, hor delegazio bat joan baita, Max Brisson senatoreak, eh, senatoreak ere parte hartu du delegazio hortan, eta galdegin diogu, prezeski, handik itzutzerakoan, eh, beraz, zer nolako jartzun ukanduen desmartxa horrek. Beaucoup d'écoute de la part des eurodéputés euh, qui nous ont euh, reçus, une certaine connaissance d'ailleurs euh, du dossier pour un certain nombre d'entre eux qui s'étaient déjà rendus au Pays Basque euh, l'année dernière, et le sentiment qu'à un moment ou à un autre, nous aurons besoin de, ces réseaux pour faire avancer euh, la question du processus de paix en général et la question euh, des détenus en particulier. Nous avons eu incontestablement de l'écoute et des échanges de qualité avec une première idée, pourquoi est-ce que ça n'avance pas assez vite hein à partir du moment où il y a un tel consensus politique Parce que je crois que le consensus politique qu'on a su tisser en Pays basque français euh, surprend, étonne. Ensuite, nous, nous avons dit que nous pensons être en capacité d'obtenir des avancées certaines euh, en France. On peut espérer qu'il y ait des gestes du gouvernement euh, assez rapidement et que cette situation, s'il y avait normalisation de la question des détenus dans les prisons françaises, s'il y avait application de, du droit commun, tout simplement, et de la possibilité en termes de libération conditionnelle, de réduction de peine, que l'on applique tout simplement le, droit commun. nous avons tous dit, il y avait accord dans nos discussions, que cela mettrait l'Espagne en situation plus, plus difficile et que cela pourrait créer des rapports de force euh, qui soient favorables à d'autres avancées en matière de processus de paix. Delegazio hortan ere Gabi Mueska preso oia, ordion Mesouliere eh, mesuri ere c'est dauzugu, ze, ze impresionekin preseski etorri zira berriz uh, eh, Bruselerat bilkura hautsa, erran nahi dut uh, ikusi dugula guti gura bera ogoi uh, eh, eropar uh, eh, diputatu eta horietan ziren uh, perde, eskuinekoak, eskerrekoak, denetarik bazen, baita ere ikusi dugu uh, hemen uh, ezagutua den uh, lamazur jauna, Beraz, uh, bai, ikusi ditugu, jende horiek, hoitako batzuk, uh, gurekin izanen dira abenduaren behatzean uh, paiseko kariketan, hori da ere uh, berri hon bat, e, eta zerran, uh, uh dute galdera batzuk, oso biztanda uh, sorotxak, eh, eien ofizioa da ere, eta interesatuak ziren, bazakiten gauza anitz, uh, estonatuak dira, biztanda ikustea hemen, iparaldean, uh, Eh, nolako eh, bait batasuna baden eh, eh politiko gizonta emazten artean, bake prozesuaren inguruan, hori biztanda Bruxelletik ikusia biskat uh, estonagarria da. Beraz, uh, Brisson jauna hori ere uh, azpi maratu du. Bestenaz izan gira gale egiteko jende hori eri, eien laguntzaz eta errandugu argiki bake prozesua eskualerian ez da bakarrik eh, eskual arrazo bat, frantxez eta espanol arrazo bat de eh, dela hori eh, argida, baina Europar uh, arrazo bat ere, eta beraz hortakoz zuzenki lotuak uh, gira heiekin eta hortakoz galden gindugu eh, gizon tamazte hori eri eh, implikatzea eta egen txustengo osoa ekartzea uh, egiten diren gauzeri uh, bake prozesuaren inguruan. Hala egan behar beraz, eh, talde desberdineko ordezkariak bazirela hor eh, Bruselan, eta, bon, frentxip bada diadanik, eh, eh adiskidantzako talde bat zomait urte hauetan montatua dena, eta hortik arat, beraz, joan dela, eh, zabalago, beraz, delegazio juri hor eskualdunak, errezebitu dituenak, eta hori, bon, marka on bat da, dudarik gabe, anaiz, zei gurikatzen duzu, preseski Bruselatik eta Europarlament puntutik zerbait e, ginitaike ere alde hortatik? egin behar da, errango ginuke gure, eh, gure gogo eta itzulerateko antreinan eh, hori zen. Parisen egiten duguna lana bezala, Bruselasen badela lan bat egiteko. Eh, lobi uh, lobirako gunei eh, gune dela eta gero ara joiterako nortzen gira no, gauzak ere nola funtzionatzen duten zi importantea den txaretzea bake prozesuaren aldeko lagunak txaretzea eta etengabeko konzientizatze hori egitearena eta eta egia da aldiuntan uh, ikustea Europarlamentari horiek ze zesor fresarekin edo gehiago uh, uh, bai hartzen zuten uh, kontsentsu hori zen eta irakurtzearen bat da eta jasotzen dituzte dokumentoak hori argira, baina uh, gurekin uh, eztabaidatzearekin uh, zinez neurtu dute ze mugimendua bazen, ze maturitatea bazen, bat konsiente ginen denak egiten ari ginen bide horrek iraganean gertatutako guziaren inguru gaurko eh, kontakizunaren zat, kontakizunen zat balio behar zuela, eta zenbat eh, behar ginoen ere eh, Europak hortan laguntzea, zenta gukaintzinatzen ginoen zena zen, noski orain presoak, orain legea, baina ororen buru egin behar dugun bideak, ekarri behar du egia, uh, lujalde honek behar du, egia egiohek behar du, egia egin gertatukabaren inguruan, uh, ba obekio proiektatzeko biharamunean eta eraikitzeko gelditzen den uh, bide hori ez, eta, eta ikustea ere hor ginen eh, iruak, eh, ginela, ala, ezberdintzatik eto hitako jendea, eta bermentuan eh, inungo beldurri gabe e, proiektatzen ginena, eta bide hortan, eta hola erraiten genien, gu presgira bide horren egiteko, eta presgira ere, bidea egiten dugun ber, be ikustea nora, nora goazen, eta azkenean unbait, e, helmuga, e, aintzinatzen giren einean, be gero eta definituagoa, bilakatzen ari da, egin beharreko ariketak, geru eta argiagoak, eh, baina uh, nik ezango nukena da, uh, lortu dugula adierazten, hemen uh, jokatzen dena ez dela iragana, baizik eta uh, etorkizuna, eta etorkizun hortan eraikitzen ari den belaunaldi hori, eta zor diogun denek, Eh, ba, bide eh, hori bake prozesurita batez ere, ba, inoiz eh, egoera hortara iristeko ba, baldintzarik ez ustea. Prezeski ipatzen duzun eh, hori eta beraz eh, okunagoko perspektiba hori eh, goguan Max Brissonek ere berriki atera duen ageri batian hori aipatzen zuen. gaurko egoeran eta gaurko mobilizazio hori eguziak egiten zirela Prezeski salbuespen egoeratik ateratzeko eta e, lanierian ere diren presuak beraz ateratzeko. Baina urunago ere joan behar de La demande aujourd'hui, c'est la, la fin de toutes les mesures dérogatoires. Après, à titre plus personnel, mais je n'engage ici que ma personne, moi je, je pense, mais je ne suis pas le seul à le dire, ne pas le seul à l'espérer, que quelque part, il faudra un jour régler définitivement la question, le pour que le processus de paix soit définitivement accompli, eh il faudra bien euh, régler la, question des, prisonniers. soyons clairs, il n'y a pas de conflit qui ne se termine sans qu'on ouvre les prisons. C'est l'histoire qui nous l'apprend. Alors je sais que la contrepartie de cela, c'est aussi un regard sur les souffrances des familles des victimes et qu'il faut aussi le regarder de face euh, parce que c'est le corollaire de l'ouverture des prisons. Mais tout, euh, processus de paix a toujours ainsi avancé. Euh, on ne fait la paix qu'entre anciens ennemis, mais, et non pas entre anciens amis. Donc cela nécessite. Alors, la, la, la, forme la plus ancienne, la plus traditionnelle, c'était l'amnistie, la loi générale d'amnistie, où on ouvrait les prisons après avoir décidé que les, crimes étaient amnistiés. On sait très bien que ça ne permet pas de regarder le passé en face. On sait très bien qu'il revient en boomerang lorsqu'on agit ainsi. Et dans l'histoire de France, on, connaît les, des situations tout à fait qui correspondent à ce schéma-là. Euh, c'est la fin de la guerre d'Algérie ou la, la, la, la libération. On, on, décide de tout oublier et puis 20 ans, 30 ans après, cela revient sous forme de boomerang. Il y a une autre voie qui est plus exigeante, qui est la voie de ce qu'on appelle, mais je ne suis pas juriste, la justice transitionnelle. Moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'à un moment donné, on met un coup d'arrêt, on ouvre une parenthèse de manière à pouvoir regarder le passé, non pas à partir de la loi telle qu'elle est, mais d'une loi que l'on adapte le temps de que se joue cette, euh, euh, cette réconciliation. Euh, cela permet quand même d'aller au-delà d'une amnistie qui, considère, qui consiste finalement à, tout oublier. Donc moi j'espère, je pense que ça pourra un jour être vécu pour le Pays Basque. Après, soyons clairs, le nœud gordien, il n'est pas du côté français. Le nœud gordien, il est du côté entre, entre le Pays Basque et Madrid et l'Espagne. Donc ça sera long, euh, ça sera complexe, mais si nous pouvons, nous, en France, euh, décontracter la situation, l'apaiser, c'est ce que nous faisons euh, depuis quelques années, et si sur la question des prisonniers, comme sur la question des armements, nous marquons des points, eh bien, cela obligera un jour l'État espagnol bah, peut-être avoir un autre regard sur le conflit basque, et en disant cela, je n'oublie pas, parce que c'est un reproche qui est parfois fait, je n'oublie pas aussi qu'il faudra qu'on regarde en face mais, euh, aussi la question des, victimes, de leurs familles. Mais les promoteurs, les artisans de la paix euh, disent la même chose que moi, Baké dit la même chose que moi. Hora beraz, eh, Max Brissonek egiten zaukuna, Gabi, zu, eh, zer diozu hori da, beraz ikus molde pertsonala, eh, Max Brissonena, eta hori, buruz, zer da zure ikus moldea, eta hori korkiago gozuen taldeetan, aipatzen duzuena? Bai, zeta, bon, ez da guai bakarrik, eh, ikusten dugu, guai bada urte batzuk, uh, harigirela lan zen, Eh, Pariseko jendea, pertsonalitate mugimendu, eta oartzen uh, gira uh, uh, gauzak espikatuz, argiki mintzatuz, jendea ulertzen duela, eta horietan uh, hanitzek be, gure bidea hartzen dutela, eta ez dira <laughs> abertzale uh, uh, bezala implikatzen, eh, eh, segitzen dute bere ikus molde politiko eta abar, baina erraiten dute bakea lortzeko, presgira laguntza ekortzeko. Eh, eta hori uh, argi da, baina jendea, eh, jendearekin itzatu behar da, espikatu behar da, indar anitz, uh, <laughs> bidai egin behar da, uh, jendea konbentitzeko eta uh, baina posible da. Hori ikasi dugu azken urte horietan, uh, gure uh, arrazoa uh, eskualerian uh, argiki espikatzen badugu jendea ulertzen du eta pres da, afen gehienak pres dira laguntzeko mm. laguntza, laguntza ekartzeko beraz, uh, bai uh, gure xare ahonditzen dela uh, argi da, eta uste dut uh, elguden egunetan ere uh, denak ikusiko dugula hori jende berria uh, mugitzen dela, uh, gure alde, uh, bakiaren alde. Beraz, bai, ikusten aldugu etorkizuna uh, esperantza haundi batekin, hori hortan ez da Ara, beraz, uh, esperantza haundi batekin, hori ikusten dela etorkizuna, eh, eta Luizien Betbeder, zuk ere, etorkizuna eh, esperantzarekin ikusten duzu, eta ostion aipatzen ginoena, Max Brissonekin ere, Horeiko urratxak haintzina emaitia eta perspektiba urgunago ere ikusten duzu eh, presuen libratzeari buruz eta miktimen, miktimen <clears throat> kasua konduan hartzea? Dudai gabe, dudai gabe, eskolegian nahi badugu dugu egan uh, eskolegi bat, eh, eraiki, uh, uste dut uh, eh, presuen uh, problematika behar dela konpondu eta gure historioa behar dela begietan uh, soegin, beraz helburua da biztan dena horien e, kasua egoera hobetzea eta inhalafite lortzea horien libratzea. hala, hor, nahi nuke e, bukatu eitzin, e, azpimaratu zelana egina duten e, kideak eta eta bereziki gizarte eh, zibilak eh, hemen eh, badu xantza zinez eskolegiak ukaiteko uh, hola, Michel eta be lagunen uh, holako atzun, uh, uste dut uh, gu haute txiek ez gula denak tresenaguziak eskutan uh, eta behar dela bermatu ere gizartearen genian uh, geruari pentsatuz bereziki uh, gazteri buruz, eh, oai beste, eh, beste uh, eh, gazten dako, eh, heldu diren urten dako, eta hori oso importanta da nuztuko. Michel, beraz, hori eh, patzen ginuen eta eh, Max Brissonekin ondoko urratxak edo perspektiba, eh, eh, zuk hori ere kondoan hartzen duzu? Ba, ba, ba, bena, uste dut... Uh, gizonek errantu eh, hitz eh, azkarrak errantu barnakoak eta eta beharrezkoak. Baina errantu eh, bere, bere izinen mintzo zela, baina hori bere izena gainditzen du. E, Euskal Elkargoan aho batez bozkatu testuan, ordean ez da hola hitze hitz e, errana, baina errana da, orai galde egiten diren ugatsak direla presuen dosieraren konponbide orokor batean sartu behar dela, orduan ez da zehaztua eta nola eta guziak, baina hala ere eh, begiratzen balimada eta arra e, eh, irakortzen baditugu apilaren zorzian irakortuak izan diren testuek erraiten dute hori. E, egin ditugu iparaldean ama bost bilkura publiko esplikatzeko baiko prozesua eta Pariseko ligarretaratzea aipatzeko eta hor pasatzen da filma bat, filma hortan aipatu da hori eta eta partikulazki masiasek aipatzen du preso ondegietaz aparte beste alternatibak beste atera bideak eh, preso ondegietan izanen diren jendeak ez dugu ertenal bake, bake bidea egina dela bon, ordan horrek behartu bere denbora behartu uh, eh, eh, lehen urratxet Tik landa da bigarrena egiten eta gero hirugarrena. Hola, metodo hortan gira, baina Hola pasatzen da beti, oestean erraiten nolaik legea behar zela adaptatu eh, bake prozesu bati, hori da erra nahi eh, behar du permetitu justizia transizionala erreparatiboa, beste formula batzu, egia erran badugu ikasteko, badugu eh, beste, beste beste konfliktoetarik ikasteko badugu, baina gaur egun e, gaia jola pausatzia, ez du gehiago... E, jendea e, jauzin arazten edo asalda azten. E, hori badaki gu denek, eta, eta konfliktuetan bere zitua direnak, eta heldu direnak eskolegiaren laguntzerat, ibili ondoan Afrika, Ego Afrikan, edo Afrikan, edo, edo Irlandan, edo beste lekutan, Eh, badakite eta esplikatzen dakute gauzak hola egiten direla, gero bakotsak bere bidea egiten du. Eh, ez da, ez da formula bat eh, hola aplikatuat denetan berdina, baina denetan desmartxa bera da. Eta beraz, eta, eta ere, ez dugu bizikia ipatu, baina brisonek ipatu du ere, bitimen gaia. Mhm. Dena, dena bat da, ez da, ez pieza bat eta gero beste pieza bat eta gero ez dakitzea dena bada konfliktotik ateratzea, elgar bizitza eraikitzea, elgar bizitza da uh, ez du nahi denak ados eta denak uh, ez da hilerietako bakea <laughs> erraiten bezala, bake, bake aktibo bat da, dinamiko bat da, baina uh, presoak, bitimak, bitimaguziak, Hor ere, uh, abitia dugu lan bat, ez dira dena batean itenal, baina iniziatibak hartuko ditugu, aportazio bat egiren dugu, zenta batez ere, gu baino biziki urgunago jona dira, esperientziak badira, esperientzia baikoak, eta uh, anaizek zena eta hori da, ene importanta, eta hortan gira, iragana ez dugu uh, berriz egiten ala. Uh, eh? berba, nahiko ginduke beste zerbait izan zadin, iragana hor da. Guk behar dugu orai iragana hortarik atera, eta eraiki heldu dena, etorkizuna eraiki. Eta, eta hortako ez da gai bat ere tabu, eh, eta perspektiba bat ere ez da tabu, eta beraz, bitimek eta presuek, uh, eh, behar ez dut, bihar ez dute gehiago ez bitima ez preso izan behar. Milesker, eta eh, Michel, eta beraz haintzina eh, joiteko eh, anaiz zurekin ere, beraz hemen aipatzen dugu geruari buruz eta perspektiban nola kokatzen diren preseski eta hor egiten eta antolatzen ari diren mobilizazio horiek, eh, bon, lan hainitz bada egiten ari dena eta eh, ez da dena bururatuko funtsian abenduaren bederatziko manifestaldi horrekena. Ba hori uh, eh, astapenetik ezan ginuen, uh, eh, uh, eh, bederatzean ez da hasten dela ere ez, baina egia da perspektiba berri batekin abiatu nahi den dinamika dela, Eh, bidea badugula egiteko, fauste dut hor eh, bertan eh, eman gizun hortan parte hartu duten guziak ongi kukatu dutela, non dituen erronkak, e, presoen gaiazu ino desblokeatua eta horren irabaztera joan behar dugula, Digo, importanta dela ere azimagatzea jokatzen dugun partida Ipar Euskal Herrian eh, dela ere eh, Madril mugiarazteko eta hori ez dezagun eh, burutik atera eta eta gure erantzunkizuna da egiten den guzia eragin behar duela aldaketak Madrilean emaiteko, aldaketak ego emaiteko ere, Ipar Euskal Herrian osatu ditugun gehiengo politiko eta sozial horiek eraikitzeko, jendarte arte zibila parte uh, izaiteko eta instituzioa zinez motore izaiteko, donk eh, hori dena da egin behar duguna, egia da, uste dut ere, azken... Eh, urteetan eta batez ere hilabeteetan konzientzia hartu dugula ere e, da ez gira negoziazio eskema tradizional batean guri uh, tokatzen zaigu denen artean uh, finkatzea agenda, finkatzea bake prozesu horrek tratatu behar dituen uh, eh, gaiguziak, uh, asigira hor presoekin, uh, biktimekin oartzen gira zelana dugune egiteko, zenta uste dut bide hortan ere konsientzia hartu dugula Ba, biktimak ez direla soilik etako biktimak, biktimak hainitzak direla, Eh, familia initz badela onkituak, iparaldean bertan eh, badugula lan bat eh, egiteko, beraz egia da presuen gaiarekin batera hori dena badugu, eta eta nola ez, apiskanaka, ah, apiskanaka, azken uh, kurapilera ino joan beharko dugu, hau da ulertzera ino, nola posible izan den hori dena iraganean. Ordean presoen gaia denen gaia dela funtsian hemen eskoleriko gizarte juntan eta horren eh, adierazteko eta sendiarazteko liburu bat ere atera berri da bakelumak izenekoa peiotxe berri antxart gurekin preseski hortaz bihitz erraiteko eh, e, eh, bon, presentatzen aldakuzu, miskabat liburu hori zer espiritutan eta zergatik atera dena? Berduan, egin duzun bezala, liburu bat plazaratzen dugu, baina ez da deitzen bakeluma, baizik eta bakelumak, eta horrek badu bere garantzia, justuki, liburu kolektiboa baita, eta mm, ez baita orain dikten orea gure iduriku, hor egiteko analisia, sakonak, eta ez baita gibela handirik, baina liburu hortan bazen sede bat asumitua, eta hau da, aipatzen delarik jendarte zibil bat, uh, altsatzen dela uh, bake prozesu baten alde, Uh, aipatzen delarik uh, be, prozesu horrek eh, Eh, baduela hoi hartzun bat jendarte zabalean, behiuzuki nahi genuen hori ilustratu konkretuki. Uh, abenduaren bederatziko manifaren karietarat, jadanik ikusi izan dugu, be, eh, militante batzu, autetxi batzu, mugimendu batean sartu direla, gero uh, musikariek ere beren aldetik uh, kantu bat aman komunean egin dute, eta gure iduriko importantzia zen ere mundu kulturalean liburuaren inguruko edo idazte munduko uh, eragileak ere, uh, dantzan ezartzea, beren uh, osoan. Janai baitu, liburu hortan, biltzen ditugula lekukotasun frango, ama bost bat, ogoi bat, uh, baina genero ezberdinetakoak, orduan badira analista batzu, soziologo batzu, adibidez, uh, Susan George, militante bat da Taken, edo Jean-Pierre Macias, analista famatua, gero bat dira leku batzu ere, kazetari batzuek bildurik, orduan eh, hor ere eh, nahi genuen lehen aldikotz, eh, eta uste dut, balentria eder bat dela, biltzea liburu berean, preso politiko bat, eta ez edo zoin, eh, Mikel Antza baita, bere preso ondegitik igurri dauku lekukotasun bat bakearen alde, eta justu ondotik biltzen dugu uh, etak, etak uh, uh, eh, erahil zuen pertsona baten eh, alarguntza, Rosa Rodero, Eh, pentsika dolobelek elkarrizketatua, eta bera, beraz, eh, agertzen zauku be, biktima gisa, eta orduan biak parez pare emanik liburu berean, uste dut irudikatzen duela ere zer den eh, bakearen aldeko prozesu konkretu bat. Eta gero badira mahazkilariak, eta gero badira olerkari batzu, eta denetarik bada, eta horrek denak osatzen du uh, kulturaren aspektutik, kulturaren lehiotik, diandarte zabal baten implikazioa bake prozesu batean. Implikazio zabala dela eta goitaraziko dugu gure mankizuna bururatzen ari delarik, beraz mobilizazio importante bat abenduaren bederatzean ari dela, eh, ari dela, beraz egiten eta mobilizazio eh, hortan eh, parte hartuko duela ere Max Brissonek erran dauku bere lekeokotasuna bururatzean. Nous avons euh, un immense avantage, c'est que chez nous, le conflit n'a pas laissé des des crispations telles que nous ne puissions pas euh, discuter. Et en discutant ce que nous faisons, et de manière accélérée depuis Aïété, bien nous arrivons à des points de consensus qui n'empêchent pas, bien sûr, euh, des, sensibilités différentes et des affrontements politiques par ailleurs. Chacun a fait un pas vers l'autre, incontestablement, et on arrive sur des textes, je pense à la déclaration de, Bayonne de 2014, qui est finalement un peu notre feuille de route aujourd'hui, euh, eh on arrive à des, points qui nous rassemblent. le désarmement en était un, il est aujourd'hui derrière nous. La question des prisonniers, d'abord pour l'application du droit de l'état de droit, et puis ensuite pour aller vers un cheminement vers la réconciliation. Tout ça est dans la déclaration de Bayonne, et lorsque l'on développe notre action, on ne fait rien au-delà de la déclaration de Bayonne, mais on est sur cette feuille de route parce qu'elle a chaque mois été pesée et les consensuels des hommes et des femmes qui sont différents se retrouvent sur ce texte. Moi, ce texte m'engage parce que je l'ai signé et tout ce que je fais, la manif du 9 décembre est un élément, s'inscrit dans cette déclaration de Bayonne qui est le fruit d'un travail de ce qu'on appelait le groupe d'Aïété. Chez nous, donc, on on a pu aller jusqu'à ce degré de maturation, de consensus. Je ne dis pas qu'ailleurs, je ne dis pas que en Pays Basque Sud, c'est possible. Je ne dis pas que c'est possible aujourd'hui dans les relations avec euh, l'État espagnol, mais je pense aussi que ces petits pas sont regardés, et si nous cheminons dans le bon sens, ben, on peut espérer que d'autres nous suivront et que les rapports de force permettront d'aller vers cet apaisement. Gabi Mueska, zuk ere, beraz, eh, zure ikus moldea, abenore bederatziko manifestaldi elgarretaratze hortaz, e, eh, urratx importantea izanen da? Ba, urratx importantea zen eta uh, oai arte erakutsi dugu eskualerian uh, hanitz girela eta bereziki uh, iparaldean uh, ados girela uh, hartu dugun bidearekin, eh, bakia prozesu horrekin, eta oai uh, gauza bera erakustea Parisen, eh, han, eh, er, nuke erinio batekin, etxerat joaitea gure egia uh, uiukatzeko askarki, bai, uh, biziki importanta da, eta badakigu uh, datu oso importantea izanen da, ez bakarrik uh, bake prozesuan, baina ere pentsatzen dut gure herriko historioan, zeta arradua da ikustea uh, olako mementoak hainbeste jende desberdinak, eh, zeta ez dira bakarrik abertzarek izanen, gure herriko jendea, abertzale edo ez, hori zanen da, eh, frantziako jende batzuk ere hori zanen dira, ideia simple baten eh, inguruan da, eh, be lortzen aldugula bakia eskualerian, Europa mailan azken Uh, lekoa gira eskualeria uh, gataska batekin eta hanitz gira erraiteko uh, hori hori alde hori itzultzen aldugula, hoai uh, dela mementoa eta lortuko dugula. Vincent Bru, en tant que député, et notamment euh, député de, la majorité euh, de, gouvernement, euh, vous serez aussi présent à cette manif je serai évidemment le 9 décembre à Paris pour l'arrivée de, ce Tour de France. J'invite évidemment mes concitoyens à s'y rendre. Je crois que c'est important d'appuyer, de faire en sorte que cette manifestation connaisse le plus large succès. On annonce plus de 8000 participants déjà. Euh, j'aimerais que ça soit au-delà de 10 000 et que euh, cette, démarche qui a été euh, entamée par les artisans de la paix et à laquelle nous adhérons. Je fais partie des cinq groupes du de discussion avec les services de la garde des Sceaux sur ce sujet. je pense que cette démarche, elle doit être relayée, comme toujours elle l'a été, par une ferveur populaire. Et plus on sera nombreux à Paris, plus je pense que euh, le gouvernement aura à cœur de régler ce problème dans les délais les plus brefs. Pariserat, adieraztea zer den uh, nahi dena, zer diren uh, eh, epe motzean nahi diren pausoak, zentan ikuste dut, uh, eh, buri zerbait txiki behar balin bada uh, gaguntan, da azken asteta aste hilabetetan emaiten diren indar guziak direla, da epe motzean irabazi beharreko uh, pauso hoian inguruan, eta, eta mislek bezala, edo aipatuen bezala, egia da, Eh, ministeritzan biltzen den delegazioaren zat, eh, biziki importanta dela, eh, indar erakustaldi hori abenduaren beratziko kariketan ministeritzak ikus dezan, zeinetara ino txertatua den gogo hori, zenola bake goxez eta egarriz giren, Uh, repikatzen dut ez gira beldur geroaz, ez gira beldur bide hortaz, eta hori da gure indaja, eta hori da erakutsi behar duguna abenduaren bederatzean Pariseko kariketan. Milesker, ganaiz, beraz, gurekin izaiteagatik, milesker ere gurekin eh, ziren Michel Berroko, Lucien Beder, baita ere eh, hor uh, telefonoz edo uh, legokotasunak bidurik, Vincent Bru, Max Brisson, Gabi Mueska, Peio Echeverri Antxarta. Ah, horra, beraz, itzordua emana, benduaren bederatzean Parisen izanen dela, beraz, elgarretaratze guri, eta biletik segituko dugula, gu eskuali ratietan, eman gezun bereziak ere, zuzenean handik eginen baititugu. Izan untsa entzuleak, beste aldi bat arte.